Eh, Latsagien izuria, da be, lasterkaldi bat. Eh, ikastolak eh, dola beratzi urte eh, antoratzen du hori. Hortuan orten be, beratzi garen edizioa izanen da. Eh, eta da um, kirola maite duten entzat, edo maite ez duten entzat ere. Zenta, <laughs> badira taloak eta... Badira batzuk, eh? Ala. <laughs> Lasterkagiten du puriki. Bai, bai. Eh, eta da usailen amailu bueno, eta badira bila esterkaldi uh, eh, amar kilometrokoa eta bost kilometrokoa